Sova Info. Zaklada sveučilišta u Rijeci u suradnji s gradom Kastvom i Riječkim športskim sveučilišnim savezom organizira petu trail utrku Akademski zec. Utrka je nastala s ciljem pro poticanja studenata i djelatnika sveučilišta, ali i građana na kretanje i druženje u prirodi te promociju zdravog načina života. U protekle četiri godine trčalo je gotovo 400 natjecatelja, a za ovogodišnju utrku prijaviti se, prijaviti se možete do 20. svibnja na web stranici zaklade. Filozofski fakultet sutra slavi 20. obljetnicu svog postojanja. S obzirom na to, studentski zbor odlučio organizirati razna događanja cijeli tjedan, no kulminacija slavlja dogodit će se sutra kada se održava koncert. Ispred fakulteta slavlje započinje u 20 sati i 30 minuta, gdje će vas zabavljati DJ San Suono i Super Cover Band. Za svoj 50. rođendan u Hrvatskoj Coca-Cola uređuje ti tri suvremeno uređena i opremljena studentska središta na javnim sveučilištima. Suvremeno uređena i opremljena stanica 50 bit će mjesto na kojemu će mladi imati prigodu slušati predavanja, sudjelovati u radionicama i različitim raspravama, učiti ili raditi na raznim projektima i razvijeti vlastite zamisli. Projekt Stanica 50 vrijedan je više od milijun kuna i prepoznalo ga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja će sveučilište dobiti studentska središta odlučit će sami studenti i građani. Sve, bira se između sveučilišta u Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu i Zagrebu, e, dok će Coca-Cola prema modernim i prema modernom i mladom prilagođenom idejnom konceptu tvrtke Lotus Group urediti ona tri prostora na sveučilištima koja budu dobila najveći broj glasova. Studenti i građani svoje glasove mogu dati putem mrežne stranice wwwstanica hr u razdoblju od 8. svibnja do 30. lipnja. Sova Info i vrijeme sutra, dijelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. U drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna većinom od 22 do 27. Pripremite kratke rukave, ali ponesite i kabanice. Vijesti uredila Maja Krištofor. Slušali ste Sovu Info.